¿Para aquí? Pues El objetivo de la sesión de hoy era. Hola. Ah, hola, ¿me oís bien? ¿Bajo? Vale. El objetivo de la sesión de hoy era discutir los criterios. Lo tengo que hacer en catalán. Volvemos, vale. Els objectius de la sessió d'avui eren, eren discutir els criteris pels quals un, un, una proposta educativa es pugui considerar mm, com de qualitat eh, d'acord amb els criteris d'educació de, pel desenvolupament. Vol dir que hem, hem, hem estat parlant de d'aquestes Avui hem estat discutint dels criteris que seria preferible que, un, una proposta educativa seguís per, per, com per garantir que, que segueix els principis del, de l'educació pel desenvolupament i llavors hem, hem, hem estat discutint quatre blocs de criteris amb una activitat eh, dinàmica amb, amb, amb diferents taules quins són els criteris que ens, que ens semblaven més, més rellevants en relació als, als objectius d'aprenentatge, el procés d'aprenentatge en si, a les estratègies que, que s'havien de seguir i en els diferents àmbits de, educatius, que pot ser des de l'assignatura fins al, al, al centre, a la relació amb la comunitat, als pares... Llavors, dins d'aquestes quatre, quatre categories hem estat discutint com tot un, un llistat de criteris i, i hem prioritzat aquest, els cinc que ens semblaven més interessants i em semblava important tenir aquest llistat de criteris per, perquè després tant un professor que vulgui o crear la seva pròpia activitat didàctica o bé agafar eh, materials didàctics d'ONGs pugui a partir d'aquests criteris valorar si, si li sembla un bon material o no o també com una eina d'autoavaluació d'alguna ONG també no? que algú que vulgui fer un material didàctic una ONG que faci un material didàctic pugui, pugui basar-se en aquests criteris per valorar si el material està ben fet o no Y bueno, eso es el que hem fet amb la, amb la no? definir aquests criteris i discutir-los. Ja Me inspira más al final. ¿De, eh, ¿De dónde eres? ¿De dónde, ¿De dónde nací? Sí. De Colombia. Porque a mí me da mucha, mucha vergüenza hablar con